Robert Petra mout re eh, ama Hoato ze busmon? A pler mout chom Ba plou fragen? Pel zo mout ar da zion Ya yon skuiz Na te pler mout chom Me zo chom ama giz ma ba kresker eh? Chans teus Se ma buston. ton ke ken vo Robert Petra mout re eh, ama Hoato ze busmon? Pel er mout chom Ba plou fragen? Pel zo mout ar da zion Ya Ayon squeeze. Na te... Peler mout chom Mezo o chomam ma gim an ba krisker. Chanstez, se, mar bus tont. Allez, kenevo. vo